السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمة الله عليه فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين نتوى تفوتي هبا شيخ الله يرحمه كاتيا توحيد يا ربوبية توحيد يا ألوهية أسمى توحيد الربوبية ni tauhid ambayo watu wote wamefikiana na wakaikubali bila kupinga tauhid kama hii waumini na makafiri wote wanakubali tauhid kama hii na tauhid ya ilahia ambayo ni tauhid ya ibada ni tauhid ambayo imepambanua na kutenganisha njia za watu sampuli mbili waumini na washirikina kwa hiyo yule ambaye atakubali tauhidi kama hii akaiamini na kadhalika pia akaileta katika matendo yake fakana la yaabudu illa Allah akawa ana haabudu isipokuwa Allah jalla wa ala wala yuhibbu illa Allah mahaba ya ibada wala hampendi isipokuwa Allah jalla wa ala ili ni kundi la kwanza la waumini na yule ambaye atakuwa anaabudu asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala ama anaabudu Allah na kiumbe chengine ama anampenda Allah na kitu chengine chochote kile katika mahaba ya ibada huyo ni mushrik baada hapa shaka akasema wale hadha kanat kalimatu alislam la ilaha illa Allah na kwa sababu hii ndio nakuta kalimatu alislam neno ambalo mtu anaingia kwa Uislamu kupitia neno hilo ni la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah neno hili bali mtu akitamka shahada anaingia katika Uislamu kwa neno hili kadhalika ndio kalimatu tauhid na kadhalika pia katika maneno, eh, majina yake huitwa kalimatu kalimatu taqwa kama <clears throat> katika Qur'ani Allah alivyoitaja walau qala la rabba illa Allah lama ajzaahu pengine mtu akasema ambaye simu simu islamu akataka kuingia Uislamu akasema la rabba illa Allah badala kusema la ilaha illa Allah la rabba illa Allah hakuna mwenye hakuna mwenye anaendesha ulimwengu rabba mwenye rububia isipokuwa Allah bila shaka huyo si muislamu bado ni kafiri lazima kwanza aseme la ilaha illa Allah Hii ina maana kwamba hili neno hili haliwezi kubadilishwa, na ndiyo neno ambalo linamwingiza mtu katika Uislamu akililitamka la ilaha, sio la rabba. Fatauhidu luluhiyati huwa almatlubu min alibad, tauhidu ya uluhiya ambayo ni ibada ndiyo ambayo Allah ameitaka kwa waja wake, ambayo amewaamrisha na ndiyo malengo ya kuumbwa walihadha kana asluhu alilah na kwa sababu hii na kwa maana hii ndio maana neno hili Allah asli yake ni neno ilah ni neno ilah ambayo wanasema maana yake ni mapenzi yani kupendwa ilah ni kupenda eh, aliha ya'lahu yani ahabba yuhibbu amependa yuwapenda kwa hiyo Allah أصل yake ni ilah kama huwa qawlu sibawayhi wa huwa sahih kama mabni rai ya machawani sibawayhi na ndio kauli sahih na ndio kaul jumhur ashabihi na ndio kauli ya wengi katika wanafunzi wake sibawayhi na wafuasi wake ambao wanafuata katika madhhab ya lugha وبهذا الاعتبار لكم تزامه نامونه الذي قررنا قررنا به الاله ambayo tumeeleza kwamba Allah asili yake ni ilah wa annahu almahbub na kwamba ilah maana yake ni mwenye kupendwa alilah yaani yaani almahbub na mahaba ni katika e, ibada la lijtima'i sifati alkamali fihi kwa sababu jina hili Allah limekusanya limekusanya ndani yake sifa za ukamilifu zote كان الله هو الاسم الجامع لجميع المعاني للأسماء الحسنى والصفات العلى kwamba Allah yeye ndiye anapendwa ilah almahbub Allah ndiye anapendwa kwa sababu mbona apendwe sababu ndani yake yani kwake kwa, kwa yeye zimekusanyana zimekusanyana ama zimepata, zimepatana zimepatikana sifa za ukamilifu zote ndio maana nakuta Allah nasema huwa al-ismul jami' ili jina ili Allah ndilo jina ambalo limekusanya li jamii maani lil asma'il husna limekusanya majina maana ya majina matukufu ya Allah yote wasifati al-ulya na sifa za ukamilifu zote zinarudi kwa jina hili Allah ndani ya Qur'an Allah kutaja majina yake ama kueleza baadhi ya majina yake huanza na jina hili Allah kama ndani ya al-Kursi qala Allah ta'ala huwa Allahu alladhi لا إله هو الله لا إله هو الحي القيوم الله la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kwa hiyo nakuta kila kit, akitaja baadhi ya majina yake hutanguliza jina hili la Allah ndani ya suratul hashr huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada warrahmanir rahim wallahu alladhi la ilaha illa Kwa hiyo anataja jina hili kwanza Allah, ndio anafatanisha baada yake majina yake mengine Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ina maana kwamba jina hili ndio limebeba maana ya majina ya Allah subhanahu wa ta'ala matukufu yote na kadhalika sifa zake Allah jalla wa ala za ukamilifu zote. Yani jina hili ndilo linabeba maana maana ya majina hayo yote. Wala kadhalika hauwezi kuona kwamba limekuja jina lingine isipokuwa Allah alafu Allah alije mbele yake kama Arrahman Allah ama Arrahim Allah ama Almalik Allah Alquddus Allah hauwezi kuona ndani ya Qur'ani yote kwamba Allah anataja baada kabla ya jina hili Allah jina lingine ni ambalo linatangulia bali Allah ndio linatangulia alafu baada ya jina hili Allah ndio inafuata majina mengine mbele yake kwa jina hili Allah ni jina ambalo jami limekusanya lijamii maani maana yote ya asma Allah alhusna wa sifati alulia eh, sifa za ukamilifu wa huwa alladhi yunkiruhu almushrikun na hii tauhidi kama hii ndio ambayo wamepinga washirikina wamekataa wamekana hawajaikubali wayahtaju rabb subhanahu alayhim bitauhidihim rububiyyatahu ala tauhidi ulahiyatihim la tauhid uluhiyatihi na Allah anawahoji na anataja hoja hii dhidi ya washirikina kwamba madhali wamekubali tauhid rububiyya na wakamtakasia Allah tauhid kama hii ya rububiyya wakaamini kwamba Allah yeye ndiye anaendesha mambo ya ulimwengu yote yeye Allah ndiye ameumba kila kitu yeye Allah ndiye anaruzuku kila kitu yeye Allah ndiye anateremsha mvua yeye Allah ndiye anatoa uhai na kuondoa uhai madhali tauhidi kama hiyo umekubali basi inabidi Allah anawataja anapatia hujja kwamba itawabidi pia nao wakubali tauhidi hii ya uluhiyya kama قال الله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون اما خلق السماوات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اي مع الله اي مع الله اذ ايه زمرجرديه تقريبا مرتات زيد مرتات ثانيا السوره هي موجه سوره النمل الله اكي كريري جنبه هلي نا اكي وحوجي وشركينا kwamba madhali wanakubali tauhid rububia basi itawabidi pia wakubali ama ina walaumu mbona hajakubali tauhid ya uluhiyya qala Allah ta'ala qul alhamdulillah sema ya Muhammad alhamdulillah sifa njema ni za Allah jalla wa ala wasalamun ala ibadihi alladhina istafa na amani Allah iwafikie wale waja wake ambao Allah amewachagua ambao ni mitume wake sallallahu alaihi wasallam na manabii kadhalika kisha Allah akasema Allahu khairun je Allah ni khairi ama ni bora ama ni wale ambao wanawashirikisha ambao wanawaabudu yani masanamu na mawe na milima na kadhalika miungu mingine isiyokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala je je Allah ndiye bora ama hii miungu yao ndio bora amman khalaqa as-samawati wal ardh eh yule ambaye ameumba mbingu na ardhi wanza lakum minas samai ma'an na akatawamshia kutoka mbinguni maji ambayo ni mvua faambatna bihi hadaiqa dhata bahja tukaotesha na kumeesha kupitia mvua kama hii hadaika mabustani mbalimbali ambayo yana nuru yanavutia yana rangi ya kuvutia eh, rangi ya kijani kibichi rangi ya green baada kuwa ardhi pengine ilikuwa imekuwa iko dry imekauka haina rangi ya kuvutia lakini mbashara baada Allah kuteremsha mvua ardhi kama hizi na mabustani kama haya yanakuwa na rangi ya kuvutia ma kana lakum an tumbitu shajaraha yani hamwezi nyinyi washirikina eh makafiri kadhalika pia miungu yenu haiwezi kuotesha na kumeesha miti yake yani mathalan ardhi ikakuwa mikauka haina ma, haina nyasi e, rangi imekuwa imekuwa haipendezi wanyama wanakosa, wanakosa nyasi za, ku, za kula hamwezi mkaotesha nyinyi kwa nguvu zenu e, hii mimea hamwezi aslan kwa hiyo kama Allah ndiye anafanya mambo hayo yote na mingu yenu haiwezi, ilahu ma Allah, je, kuna Mungu mwingine ambaye anaweza kushirikiana na Allah jalla waala kuleta vitu hivi, ateremshe mvua ama aumbe eh, viumbe, ateremshe mvua, amenyeshe mvua hiyo mimea? La shaka hakuna ambaye anaweza jambo hili. Kwa hiyo Allah afanya sheria ilah, yani je, kuna Mungu mwingine anafaa kuabudiwa? sababu ilah maana yake nini? Yani mahbub ma, ma, eh, ilaha lakini mwenye kupendwa na mahaba ni, ma, ni ibada na ibada ni haki khalis ya Allah jalla kwa Allah asema je kuna mwenye anafaa kuabudiwa na kupendwa kando na Allah jalla wala la shaka jambo hili swali hili ni swali la inkari yani kukanusha yani hawezi ama hakuna ama hafai kuabudiwa isipokuwa Allah jalla wala na hizi ayati Allah amezi eh, rudia eh, amezikariri jambo hili ndani ya sura hii moja mara tatu <clears throat> فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد الربوبية كي الله ndani aya hii na ndani aya nyingine sikuwa hii akabainisha na akaweka wazi kwamba wale washirikina hawakuwa wanasimama na kufikiria tawakufu ile kusimama kujaribu ku, yani kutosonga mbele hawakuwa wanasita ama wanakataa kuthibitisha tauhidi ya ilahia eh eh afwan walikuwa wanasimama na kukataa kuthibitisha tauhidi ilahia si tauhidi rububia yani walikubali tauhidi rububia hawakuikataa wala kukanusha wala hawakuwa na shaka nayo walikubali asilimia moja bila shaka lakini tauhidi ambayo walikataa na wakawa wanasita sita kuikubali tauhidi ya ilahia yani hakuwa wanapokea yote kwa kamilifu kama Allah alipoelezea ndani ya Qur'an ndani ya aya nyingi qala wa ta'ala satusad qala an ja'ahum mundhirun minhum faqala منذر hadha sahirun kadhab هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ولشنغا وشركينا kwamba amewajia mundhir ambaye anawaonya muonyaji minhum yani katika wao wenyewe kwa wanashangaa faqala alkafiruna hadha sahirun kadhab wakawa wanasema wale makafiri huyu ni mchawi na ni muongo sahir mchawi kadhab na ni muongo si mkweli ajana alihati ilaha wahidan hivi inakuaje afanya miungu yote kwamba ni Mungu mmoja yani atuelekeze sisi tuache miungu yetu tuabudu Mungu mmoja ili haliwezekani inna hadha la shay'un wajab, jambo hili ni jambo la kushangaza na la kustajabisha. Kwa hiyo walikuwa wana wanakataa tauhidi ya uluhiyya, si tauhidi ya rububiyya. ala anna minhum man ashraka fi rububiyyati <clears throat> ingawa kadhalika, shekha anasema ingawa kadhalika kuna wao miongoni mwao ambao pia kadhalika walishirikisha Allah katika tauhidi hii ya rububiyya, lakini ghalib wengi katika wao yani wengi wao asilimia kubwa katika washirikina walikubali tauhid rububia isipokuwa tauhid ilahia ndio walipinga lakini maadhalika shekha anasema kuna wao kuna baadhi ya wao ambao walikataa kadhalika pia tauhid rububia na hili pia nakuta ndani ya shirikina wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna baadhi yao kadhalika pia wana shirki katika tauhid ya rububia wabil jumla na kwa jumla fa fahuwa ta'ala yahtaju ala munkiri ilahiyati biithbatihim arububia. Kwa hiyo Allah jalla waala anawahoji na kuwajadili na kuwapatia hujja hawa ambao wanakataa tauhid ilahia, kwa kuwa wao wamekubali tauhid ya rububia, kwa sababu hizi tauhid sampuli mbili, rububia na ilahia, zinaendana sambamba. Mtu hawezi kukubali tauhid ilahia, lazima akubali tauhid rububia hauwezi kuabudu Allah anasema eh, Allah yeye ndiye atakayeabudiwa na ukawa unapinga tauhid ya rububia hauwezi kadhalika pia hawezi mtu ikawa yani haifai kama mtu amekubali tauhid ya rububia yani inamtuma tauhid ya rububia kukubali nini tauhid ya ilahia tauhid ya ibada hizi tauhid mbili zinaendana sababu kwa hiyo nakuta muislamu hawezi kuwa muislamu kamili lazima akubali tauhid zote mbili hawezi kuchukua moja akawacha moja walmalik huwa al eh, mfalme ambaye hapa nakusudia Allah jalla waala ala yeye ndiye anaamrisha na anakataza na almulk ni katika tauhid inaingia chini ya tauhid rububia yani ufalme ufalme ambao ni kusudia Allah jalla waala kwa hiyo ufalme mfalme yeye ndiye akona haki na uwezo wa kuamrisha na kukataza لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته <clears throat> ويتركهم صدا معطلين هاي وزكاني الله جل وعلا اوم بفيوم الاف او وشتو بوري حكونا امر لا يؤمرون ولا ينهون حكون امر ولا حكونا مكتازو قال الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا جاء ندانيه كما جيني ميومبا بوري eh katika aya ah, nyingine Allah Subhanahu ayahsabu al-insanu an yutraka suda eh, hivi anataraji ana dhania mwanadamu kwamba atawacha bure bure hivi hivi tu eh la yu'maru wala yunha yani haamrishi wala hakatazwi jambo hili haliwezekani kwa hiyo mfalme ni yule ambaye ila kuwa mfalme kamili ni yule ambaye ako na right na haki na uwezo kuamrisha na kukataza kwa hiyo haiwezekani Allah aombe viumbe vyake kisha awatu eh ni mfano kadhalika wale mathalul ala mtu akuwa amejenga nyumba yake alafu aiwache nyumba yake nzuri ijenge vizuri smart alafu aiwache hivyo ikuwe ni nyumba ya, ya majini wanaishi hii la shaka kwa mtu mwenye kana akili timamu hawezi kulikubali jambo hili isipokuwa wale ambao kidogo wako na <laughs> upungufu wa akili kujengea nyumba nyumba kama hizi na wakaziweka pengine ima ni nyumba mzima ama, ama room room maalum hii ni hasa ya ya majini wake mwenye anawafuga kwa hiyo haiwezekani mtu ajenge nyumba yake ama atengeneze kitu hapa kiwache bure akitumie hii haingii akili kadhalika pia Allah haiwezekani yakuwe ni mfalme na hana amri yoyote wala hana makatazo yoyote ameomba wanadamu na majini alafu awache bure tu mtu awache achie freedom uhuru hii haiwezekani wala yuthabuna wala yuaqabun. Kadhalika pia haiwezekani Allah aumbe viumbe na viumbe hawa wawe hawana malipo mazuri wala adhabu, yani Allah anawaadhibu punishment, haiwezekani. Na hizi e, sifa mbili hizi ama e, mambo haya mawili athawab wal eh, yanaingia chini ya amri na nahi eh, ili mtu alipwe apate thawabu lazima akuwe amefanya nini? Amepata maamrisho na kadhalika ili mtu apate punishment lazima kuwe amewacha maamrisho ama ameyafanya makatazo. Eh? Na hili ndio eh, jambo ambalo Allah ameumbia wanadamu. Kwa sababu gani? Haiwezekani Allah Ta'ala umekuwa muadhibina hata nab'atha rasula. Hatuwezi kuadhibu mtu mpaka tutumilize wajumbe ambao watawafikishia hawa wanadamu malengo yetu na matakwa ambayo Allah anataka katika kwa waja hawa fa innal malika huwa al-amiru nahi mfalme wa kweli bani Allah jalla waala bakusudia Allah yeye ndiye mwenye haki ya kuamrisha na kukataza al-mu'ti al-mani haya ni baadhi ya majina ya Allah ambayo anaashiria hapa al-mu'ti al-mani Allah ndiye mwenye kupeana na kugawa arzaki kwa waja wake al-mani na yeye ndiye Allah anazuia eh Allah yeye ndiye anazuia na kukataza na kukataa kupatia mtu anayetaka ambaye hataki kumpatia almu'ti almani kwa hiyo ukiona fulani kapatiwa ambaye wewe umepatiwa jua yote haya <clears throat> ni Allah ndiye amepatia wote hakuna mwenye kuna uwezo wa kugawa arzaki isipokuwa Allah jalla wa ala hata kama mtu pengine ataona yeye ndio sababu ya ya ujuzi wake na elimu yake ama pengine amepata fulani na fulani ametegemea fulani na fulani yote haya yote haya na wote hawa ni Allah ndiye sakharahum, Allah ndiye amewadhalilisha na akawatuma kusaidia wewe. Lau Allah amekataa kukupatia riziki fulani, basi ulimwengu mzima lau watakusanyana, hata kama watakuwa wamekusanyana kwa jambo jambo hilo, wallahi hawawezi. Na ushahidi ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma katika sahihi eh, katika sunan Tirmidhi <coughs> almutib almuaqib, na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ana tena na thawabu, na yeye Allah ndiye anapatiana punishment kwa mwenye ambaye amekataa kupata amri za Allah jalla waala. Walidhalika, na kwa sababu hii kwamba Allah mfalme ambaye Allah yeye ndiye kuna haki ya kuamrisha na kukataza, jaat al-isti'adatu fi surati an-nasi wa surati al-falaq falaq bil asma'i al-husna ath-thalatha, imekuja isti'adha ambayo ni kuomba ulinzi kwa Allah jalla waala katika sura mbili hizi, suratu an-nas na suratu al-falaq mwisho wa mwisho wa Qur'an sura mbili kama hizi bi asma'il husna athalatha zimekuja sura mbili kama hizi zikabeba ndani yake majina mazuri ya Allah matatu majina gani haya ar-rabb al-malik al-ilah ar-rabb yani mola al-malik mfalme al-ilah ambaye ni mwenye kuabudiwa kuabudiwa fa innahu lamma qala Allah aliposema qul a'udhu bi rabbil falaq rabbin nas كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم لأن هي برب الناس كذلك برب الفلق يعني مولا وواتووت ولمنغوت هي جنا هي لمن آية هي كنا أثبتيشو كما يهي الله أنه خالقهم لأمي وومبا وفاطرهم أمي وفاطرهم فاطر لمن أنا توأكيد أكتوب أكتوب أكتوب أكتوب yani hakikuwa kabisa, akakileta na ni tofauti na vile ambavyo mafundi wanafanya ama wenye kunavumbua vitu vingine mbalimbali, kwa sababu hawa pengine wanaangalia kitu, kwa mfano, kwa mfano fulani anaangalia sample, anafuata ndio anatengeneza vitu kama hivi kufatia kitu kama hiki, ima ni kitu achakileta sahihi, ama amesoma mahali ama eh, <clears throat> ameelezwa na mtu يعني لا شك يمكن اصل ياك لكن الله انا مباكيتش لكن امثاله كبسه فاطر ايه هي تفسير صحيح يعني انه هي إيه؟ فاطر او خالق يعني ني تفوتي نذيل ونداي ونداي واتو إيه؟ اما مفوندي فهو هو خالقهم وفاطرهم فبقي ان يقال ان يقال لما خلقهم Kwa hiyo kama Allah yeye ndiye amewaumba na akawaleta wanadamu na watu ndani ya ulimwengu, swali linafuata hapa linakuja, mbona awaumbe? Kwa nini awaumbe? Eh? Kwa nini Allah ameumba hawa watu? Eh? Hal kallafahum wa amarahum wa nahahum? Je, Allah amewakalifisha eh? na akawaamrisha na akawakataza? Qila na'am. Yani je, Allah amewaamrisha watu na akawakataza ama akawaamrisha ameomba tu akawaachilia hivi amewaomba eh, akamwambia basi niko farii mtu akiamua afanye ibada akiamua asifanye akiamua kuwa muislamu au kafiri akiamua akuwe ni mu'min ama ni kafir akiamua yeye afati afati amri za Allah ama la <clears throat> hiyo hakuna qila na'am eh jawabu ni kwamba ndio Allah aliwaomba akawakalifisha na akawapatia amri na makatazo فجاء بعد baada ya sura hii baada aya hii Allah akasema malikin nas malikin nas faathbata alkhalq walamr amba malik tunasemaje almalik huwa alamir annahi mfalme ni yule ambaye akona right na uwezo kuamrisha na kukataza kwa hiyo hapa malikin nas yani yeye ndiye mfalme wa watu yani athbata Allah ta'ala alkhalq walamra Allah akathibitisha aya hii kwamba yeye Allah ndiye ameumba na yeye ndiye kuna amri amri yani ako haki ya kuamrisha na kukataza qala Allah ta'ala ala lahul khalqu wal amr yani zindukeni natambueni kwamba Allah yeye ndiye kuna haki yeye ndiye kuna uwezo wa kuumba akona uwezo wa kuumba na kadhalika yeye Allah ndiye akona haki ya kuamrisha wal amr falamma qila dhalika kwa iliposemekana hivyo qila kwamba yeye Allah yeye ndiye ni falme yaliyo na haki ya kuamrisha qila swali linaulizwa fa idha kana rabban kama yeye Allah yeye ndiye Mungu yeye ndiye e, bwana wa viumbe vyote mujidan yeye ndiye amepatisha vitu vyote yeye ndiye ameleta vitu ameumba wa malikan <coughs> yeye ndiye mfalme mukallifan ambaye akona na haki ya kukalifisha mtu eh kuamrisha na kukataza fahal yuhabbu wa yurhabu ilayhi je Allah anapendwa eh je Allah anapendwa wa yakunu tawajjuh ilayhi ghayat alkhalq wal na inakuwa kumwelekea yeye Allah jalla waala ndio ndio ndio mwisho wa malengo ndio mwisho wa kuumbwa ama malengo ya kuumbwa na kuamrishwa qila ilahu nnas eh ikaja ikaja katika aya hii ilahi nnas yeye ndiye ilah na ila malaki tunasema ni ma'luh ni mahbub mwenye anapendwa na kila kitu ay ma'luhuhum wa mahbubuhum alladhi la yatawajjahu al-'abdu al-makhluq al-mukallafu illa ilayhi yani ilah malaki ni ma'luhuhum mwenye kuabudiwa na watu wote eh mahbubuhum mwenye akana haki ya kupendwa mapenzi ya ibada alladhi ambaye Allah jalla wa ala لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا إليه حكونا ما لبنى أنا فا من أدام أليك نا أبود اسمكوا أني الله جل وعلا حكونا <coughs> من الله حكونا من من أدام أفاكم أليك أتك ما بياك يوتي في جميع شؤونه اسمكوا الله جل وعلا فجاءت الإلهية خاتمة وهاية كنا قد صفة هي إلهية yani Allah ndiye afaa kuabudiwa, ikaja ndio mwisho wa mambo yote na kadhalika ndiyo malengo ya mambo yote. ma qablaha katawtiati laha, na kabla ya majina hayo, kabla ya ilah eh, malik jina la mfalme, kadhalika khaliq rabb, majina hayo mawili yanakuja yanakuja kabla ya jina hili la ilah. Kwa hiyo ina maana mwanadamu kwanza lazima akishakubali kwamba Allah yeye ndiye Rabb, yeye ndiye Allah amemuumba, yeye Allah ndiye amempatisha katika ulimwengu huu, basi akiri kwamba yeye ndiye mfalme. Mfalme vipi? akwa na right na haki ya kuamrisha na kukataza, na hii ndio inakabilisha bana hiyo falme. Haiwezekani sema fulani ni mfalme ama ni kiongozi na hana uwezo wote kuamrisha wala kukataza. huyo si mfalme, huyo si mfalme wala si, si kiongozi ili akuwe kiongozi kamili na mfalme kamili akuwe iko na right na haki ya kuamrisha na kukataza ndio ufalme unakamilika na ili ukamilike ndio inakuja hii sifa hii e, ya ya kuamrisha na kukataza alafu baada ya kuamrisha na kukataza je Allah anapendwa je Allah subhanahu wa ta'ala ana anaelekewa katika mambo yote katika ibadati jawabu na ndio aya hii imekuja ilahi nasi mola wa viumbe vyote wa watu wote bo ilahi maana ni maaluh mwenye kuabudiwa kwa hiyo ndio maana ya Sheikh amekusudia hapa kwamba majina haya matatu Arab almalik alilah yamejuretwa katika jina sura mbili kama hizi Suratul Falaq na Suratul Nas kwa sababu ndio marji ndio ndio kiini cha sifa hizi za Allah Jalla waala na kadhalika pia ndio zinaelezea malengo ya huyu mtu kuabudi kuumba na kadhalika pia akaashiria kwamba tauhidi mbili kama hizi rububia na ilahia zinaendana sambamba hauwezi kuchukua moja ukawacha moja qala sheikh Allah yarhamuhu wa hatani suratan a'zamu 'awdatin fil Qur'an na hizi sura mbili suratul falaq suratul nas ni sura kubwa ambazo zinampatia mtu e, kinga katika maisha yake sura mbili kama hizi ndani ya Qur'ani ni sura ambazo zinampatia mtu kinga na ulinzi mkubwa ndani ya maisha yake jaa katika hadithi ya Mtume sallallahu qala akaambia mmoja katika masahaba wake ni hadith ibn ibn Abis al-Juhani qala lahu ala adulluka eh msikuonyeshe wa fi riwayatin ala ukhbiruka msikueleze biafdali ma yata'awadhu bihi almuta'awwidhun nisikuelezee kinga kubwa ambayo ita, yani wanaitumia watu ambao wanataka ulinzi kwa Allah jalla waala kwa sababu istiadha ni kutaka ulinzi kwa Allah jalla waala kwa hiyo nisikuelezee sura na kinga kubwa ambayo mtu akishika kinga kama hii itamsaidia qala bala eh nieleze ya rasulullah qala lahu qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas kwa sura mbili kama hizi ni kinga kubwa ambayo mtu anaitumia kwa kwa <clears throat> maisha yake. Lidhalika ni sunna Muislamu sura mbili kama hizi kila baada ya sura ya swala ya faradhi kusoma sura, sura mbili kama hizi, kadhalika pia suratu al-Ikhlas, kadhalika pia al-Kursi mara moja moja. Alafu sura mbili, sura hizi vile vile kadhalika ni sunna Muislam azisome asubuhi mara tatu na jioni mara tatu yani baada alfajiri baada zile adhkar za swala za kawaida ukishamaliza uko na uko na chance na nafasi na fursa huo muda wote mpaka kabla ya zawali kabla ya jua kufika kabla ya jua kufika katikati ya, ya ulimwengu sura hizi unazisoma mara tatu zile adhkar za sabah ya masaa kadhalika pia baada al-asr mpaka jua kuzama na kama mtu amekosa muda baada ya asr amekuwa pengine alighafilika baada ya maghrib pia unasoma sura hizi mara tatu tatu hii ni kinga kubwa sana kwa muislamu endapo atakuwa anashikamana nazo wajaat alisti'adhatu bihima waqta alhajati ila dhalik na zimekuja sura mbili hizi kwa isti'adha eh imekuja isti'adha kwa sura mbili kama hizi kwa kutaka ulinzi sala mbili kama kupitia sala mbili kama hizi wakati wa haja wakati wa haja kwa kutajia sala mbili kama hizi wa huwa hina sahara hina suhira nabii sallallahu alayhi wasallam wa khujila ilayhi annahu yaf'alu shay'a wama fa'alahu na huu ni wakati gani wakati yule mtume alirogwa sallallahu alayhi wasallam na yule yahudi alimroga mtume sallallahu alayhi wasallam wa khujila ilayhi ikawa mtume ana imagine kwa akili yake kana kwamba anafanya tendo fulani na hajafanya Nilikuwa ana, ana imagine kwamba ameingilia ame ahali zake na wake zake, ni ile hali hajafanya jambo tendo hili. Yaani kwa ile hali yenye mtu amerogwa mpaka ana mtu amekaa tu, lakini kiakili anahisi kama anafanya tendo fulani na hajafanya. Na hii hali ilifika Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ikawa ina mwathiri katika hali ya, ya hali kama hii ya maisha yake, lakini haikuathiri hali ya wahii kwa pengine akiteremshiwa wahi anatatizika, la, haikuathiri bali iliathiri katika hali ya maisha ya kawaida, ikawa anahisi kwamba anafanya tendo la ndoa na hajafanya. Wa qama ala dhalika 40 yawman, akawa katika hali hali kama hii e, siku 40 siku 40 mtume akawa katika hali kama hii sallallahu alaihi wasallam, na hii hadithi katika, katika sahihain wakanat uqadu sihri ihda ashrata uqda, ilikuwa hivi hizi kamba za uchawi zimefungwa fungwa nazo katika mwili wake ni kumi na moja. E, mchawi huwa anafunga funga kamba zake na alafu zina, anazifunga ama anazituma katika mwili wa mwanadamu, ima katika mabega ama hapa nyuma ya nyuma ya e, shingo hapa katikati ya mabega ama kwenye magoti, kadhalika pia kwenye hizi inaitwaje, elbow, sukusuku pia kwenye tumbo utanaviweka vinaathiri e, mtu hizo ukda. Kwa hiyo baada ya hapo, ndani ya siku 40 Mtume sallallahu alaihi katika hali kama hii, anzalallahu almuawwidhatain, Allah kamteremshia hizi muawwidhatain katika hadithi ya kama ilivyoelezea hadithi ya Abdullah bin Abbas na wengineo katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi kama hizi fanhalat bikulli ayatin uqda zikawa zinafunguka katika magoti mwili wake kila baada ya aya moja inafunguka fundo moja zile uqada eh? mafundo eh, yanafunga funga watayo ndani ya mwili wake kila kisoma aya moja e, moja katika, katika haya mafundo inafunguka kwa sababu hizi sura ziko mbili na sura moja kuna aya sita na moja kuna aya tano sura ya kwanza sura al-falaq kuna aya sita na suratul falaq nas iko na aya tano. Kwa hiyo kila mmoja akisoma funda moja linafunguka. Baada ya hapo ikawa ametoa mafundo yote ndani ya mwili wake na ikawa anatoa maelekezo Mtume sallallahu kwa masahaba wake na Waislamu wote umuman wakiwa wanatumia sura, sura mbili kama hizi katika katika katika tiba zao za ndani ya maisha yao. Kwa hiyo sura mbili kama hizi ni sura zenye hazina mfano wake, bali hii suratul falaq Suratul Nas ni katika sura zenye wachawi wanaziogopa na wanazi e, zinakuwa ni vimondo kwa wao na zinakuwa ni yani ni adhabu kubwa kwa wao. umesharri nafathati fil uqad na na kuomba ya Allah wenye lipatia ulinzi na shari za wale ambao na nafathati. Wachawi akishatengeneza zile kamba zake kabla ya kabla ya kupitisha uchawi huu huwa anapulizia katika zile kamba zake ama karatasi ili ile maneno aliyozungumza ya shirki na uchawi yakuwa yaingia katika, katika chawi, kitu kama hiki kamba mani karatasi ndio yaweze kuathiri yule mwenye anataka kumroga. Kwa hiyo sura mbili kama hizi ni kinga kubwa kwa Muislamu na ni bora na inafaa kwa Muislamu kila baada ya swala. Sura kama hizi ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asome sura hizi na kadhalika pia kata kabla ya kulala Muislamu ni sunna sura mbili kama hizi soma mara tatu sura tatu kadhalika pia suratul ikhlas kila sura soma mara tatu alafu pulizia katika mikono yako na ujipange panguse mipaka katika mwili wako e, uh, Allah akupatie ulinzi kwa sura mbili kama hizi kwa kila sampuli ya shari zenye Allah amezipanga katika katika usiku huo ima ni majini ama ni uh, chawi ama ni sihir ama ni ain e, na kila sampuli ya shari zenye ziko ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo Muislamu ni yeye ashikamane na sura mbili kama hizi apate ulinzi biidhnillah jalla waala. Usikimbilie kwa wachawi ama kwa waganga ama kwa watu wengine wote ambao na watu kimbilia, bali elekea Allah jalla waala kwa sura mbili kama hizi na kadhalika Ayatul Kursi, Suratul Ikhlas na nyinginezo, adhkari za Muislamu za Allah amemwekea na Mtume amemwekea sallallahu alaihi wasallam ni kinga kubwa na ni bora kushinda hata kuvaa hirizi kwa shingo na kama kwa mkono ama kwa kiuno. Hii zote zote hizi ni viumbe vya Allah, na kama Allah atapanga ya kusibu, lakini fadhali mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukivaa zote hizi kama ni shirki, wewe si Muislamu tena. Allahumma mimi mtu ajui kama ni shirki shirkiyati, ima ni ngozi ya simba, ama ni nyingine nyoya ya si ya, ya kuku, ama ni ya e, mnyama mwingine, ama kadhalika pia ni chafu chafu mwekea ndani ukavaa. Hizi ni shirkiyati, na kama ni ile ambayo kuna Qur'an ndani yake pia kadhalika, al aula ni kujiepusha nayo, usivae hirizi yoyote ile yoyote sasa iko na Qur'ani ama haina Qur'ani, chafu mwingine zote hizi Muislamu afaa nazo na mwelekee jalla waala. Wallahi, lau Muislamu atadumu na hizi adhkar, hakuna shari yenye itamsibu kwa ushahidi wa neno Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini shida ni kwamba watu Waislamu wamedharau dini yao, wakaona kwamba haiwezi kuwasaidia na ikawa ifika stage mtu anaona kwamba hii akishikana na tauhid akaabudu Allah peke yake atakuwa na maisha ya dhiki, anaogopa fulani ataniroga, fulani ataniroga, bali mpaka inafikia stage mtu kishazaliwa mtoto, mtoto wake kama huyu humpeleka kwa sehemu zenye hazifai, anavalishwa macheni kwa, kwa shingo kwa mkono kwa miguu, eti anamlinda na macho ya watu ama anamlinda na shari za watu ama Eh, lugha zingine mfano wake kama hii. Yote hii Sheikh Muslim anafaa atane nayo, amwelekee Allah Jalla. Ukiamka asubuhi, kama unataka kulinda mtoto wako na kumhifadhi, msomee sura hizi, mpanguse basi, hiyo imetosha. mtana wote hakuna ashara yenye itamfika eh sasa Muislamu anawachana na sunna kama hii na sheria kama hizi, anaelekea sikuwa Allah Jalla waala, mwisho wake anakuta anafika na mitihani mbali mbali ima mtoto anafariki, ama maradhi mbalimbali ama nakuta mashaka naenda ndivyo sivyo eh apate risk bila kwa tarajia yote hii kwa sababu yeye amesala na njia ya Allah jalla wa ala kwa hiyo muislam ni muhimu ajifunze dini yake na mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote za sarra na dharra na ajaribu kila hali adumu na hizi adhkar ambazo muislamu amewekewa islamu umetuwekea kila hali sasa ni hali ya mchana usiku asubuhi na jioni ingia chooni umetoka hizi adhkari zote hizi ambazo Muislamu amewekewa na mmoja katika ulama ametuwekea kitabu kizuri cha mambo kama haya Hisnul Muslim kitabu kidogo tu ambacho leo yeye ni alhamd ni vitabu ambavyo vimetranslatiwa kwa lugha mbalimbali sasa hii kuna Kiswahili cha Kizungu cha eh, China eh, lugha mbalimbali shekhi kwa hiyo ukisema mimi sijui Kiarabu ya lugha yako hii sijui kizungu Kiswahili kila lugha mbalimbali kwa hiyo ni wewe tu umebakia ununue kitabu uweze kufaidika na kitabu kama hiki eh kikusaidie ndani ya maisha yako badala kukimbilia hao watu wengine wanasema wao si ni wa, watu wa kienyeji na nini majina yote haya ni majina ambayo ina, ina nini hayafai kwa hiyo tumombe Allah tawfik atupatie hidayah tudumu na tauhid na atupatie wikaya na kinga na kila sampuli ya shari zenye Allah ameziumba eh, katika ulimwengu kama huu Natuepushia shari za shayatin na sahara na mushawidhin na wote ambao Allah amewaumba ndani ya ardhi kama hii na patia tabata ala tauhid. Wallahu ta'ala ala wa a'lam.